الأولاني أولاني والله والله تشعر كما قديم قديم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الأحرار ومن تبعه وسار على نهجه من المسلمين الأبرار وبعد آه وما كنا أسودا أسودا آلمي يملي سؤالا أمتي كنت منارا منارا كنت للمجد مثالا أيها الأسد هبوا وادحروا ظلم ضلالا كي يعود الجد قطا يصرخ لكل لالا الشرف للذل لا لا ikhwatul ankida wal manhaj inde darsa afkare harunga umlango wa vili shahatu hatu tarehi yahe kauni ha na sarmunango wa vili ya allahu novi inde darsa afkare yahumlango unu ni darsa leongi ibali ya ismu diho allahu yaliyo riwono insha allah subhanahu wa taala rume darsa avira avaha usiku leo insha allah navyojitahidi rone sidari luzinji ziwone sawa ranziru sarono ka allah subhanahu wa taala nguyenshi endera awone iho yaliyo mane kam nguyenshi yamumlukana mahala yenshiyo ranzi allah subhanahu subhanahu wa ta'ala han kare jawabu la hele su ala la hatu ye allahun do bi manar wadar salabi ngar ko nay allahun do bi abu su kale insha allah ngarin dawo insha allah rawone yiho allah subhanahu wa ta'ala ya shiyo aba ngarin dawo harumal su ala la samuhimu nilo ye allah ngenda hu linusu alaikawo ngilo non tarikiano muhimu halisi baina ya hona damu wa aminiyo allah haukaya sindema isilamu dahi shaka zaidi ni zindwaji wengi ni jawabu lahili suala lini hahandani rare jenda hule dohelewa huka allahu mwenyeumba mwanadamu hayahansi mipaka yaheyankilahisho yaumba na mwongoni mwe mipaka iyo dohuka mwanadamu yekashindi hujua ezilo haibuni kumbe allahu yeuhuzijua avenge karnahu daranji harmonongo ikao ngizohu haibuni shangabjohabezo allahu yarambia uhusiana naye nana izo mtume wa hatu yarambia akawonde ndume ya allahu subhanahu wa taala haukaa haina ya kahamba zitolana na allahu anza wajalla baada yavo insha allah ngabjohelewa iho allahu anza wajalla yaliyo he qur'ani ne sunna habwe allahu yaumba ziumbe ikao kwanahujuwa iziloho haibuni hasaidia wanadamu haujivumbua harumai qur'ani ne sunna ili wanu wajujujuwa wamwabudie wamstehi wamwanze wamtukuze wamnikeze haki zahahe haukambukajiunika zihaki zihakizahahe rahamru yeja kangu juwo haki akiizo eka allah subhanahu wa ta'ala kajambio kana huwa razaku kamojo kana ya lazimari rizuki mdu fulani ika allah subhanahu wa ta'ala kajambio kana huwa alhakam kamojo kana ya lazimari hukumu allah subhanahu wa ta'ala harambia ze sifa zahe harisaidi ya iliri mjuwe rimnike haki zahe hazinu allah harambia zilo muhimu hatu iliri mjuwe ezitenda zahe hazifanya hautowa balbala na udzishi harimo womyenshi wahe ezitenda zahe ne mahala ya enshiyo enge kajarambiya rijo mwanzaje enge allah subhanahu wa ta'ala kajariju zahe erijo mwanzaje ambujo hanza himbu yatonshijuwa rimereza nindo harimo muqaddima waheshiyo ehandani hukana miongoni mwe muhimu wa tarehi doutsaha mndu yajuwe mndu ili mndu yajojo mwanza mana mndu hanza mndu wala yaenge mndu si mpaka mlungu mjuwo awo allahu azza wa jalla hakaurambiya zisifadhahe niho maana enshiyo iliri jojo mwanza iliri mjuwe iliri mwanze namna jembu ya yajo hanza nongo hauhindu ya chohu mjua abenge ye qur'ani ne sunna irambi ya haina nongo yapasarizi juwe iliri jo jomwabudiya ye mumbaji kabla yaho husilam hamande heli nazamba ngavo dini zinjiwe hansihuka allahu nge mahala fulani ya mahala fulani hindu ngauna bavi za itikadi zoka Allahu hawiye Mungu wa ulemwengu nguyenshi harumwa zinyama ni harumwa wanadamu na harumwa masinamu yo baadhi ya dini waintakidio zenongo izo wasawe kana Allah subhanahu wa ta'ala hawiye Mungu wa ulemwengu nguyenshi harumwa zinyama ni harumwa wanadamu na baadhi ya masinamu mbe nane kao wengi mbukana e dini hao dini mbu ya mbe she asili wala kwatu wambudaze mbe zilokana wanando waungu kana mwezi e, Mungu emunuumbo wanadamu nguyenshi harumwa zembezila awasawe hansiho emungu yaenshi Sio. Mayahudi wakati uka Allahu hajaharwaye ardhi hasurwa ya mwanadamu hakaushindana yena nabii Yakub ikao hamshindi unongozinuza rume Genesis chapitre 32 verset 24 na 30 wanaswara wambukana Allahu harende hairabwe dayurangwao flesh irabwe bweyarende hashirabwe shila hasihi harwaye ardhi hasurwa ya za mwanadamu haja haufungwa tatibia ufungwa tsiwa vahanu ila wako ipara crucified crucifie harumwe wa usilamu na kwandu wakazusi la mundabu na hwanandabu hamande zinongo zinuizo zaheze dini zavira welezawo allahu subhanahu wa taala ili wamjue zendabuzunzo harume dini hatuinu sena hamanda wahallaji mchwayi yakahujidai muisilamu hallaji hamukanaye na allahu wowandu azima yusawa nizo mayahudi wahamba ni wanaswara ni mahindu imaalawiya ikawo shimikundisha mashinya bengwe bange mashiyangwa nthaketsi wanudawo ikawo kambo maalawiya namode sham sharul asad oyi alawi bahi hiye onduwanu onwaparo maanawiya wehati ali ibnu talib wende allahu uvumbulwa pawandu wajidaiyo kawo maisilamu lao maisilamu wenjika wahayana na akida ikawo yo hatwari uhusiana nele suala lino rilivumbuwao vanu hauka engea ndo uzisa wandu mengo minane harwa jana walojuzurulkamari huka ye allahu ngenda le lejawabu lijohuka ngeumahala honsi pia Ngeumah la honsi la walone akida ka allahu ngeyo mahala hunti pia e dalili watowa walillahi lmashriqu walmaghrib fa ainama tuawilu fatamma wajhu llah inna allaha wasiun alim na allahu ngumiliki ya mashriki ne maghribi haina mahala mjova uso wo uso wa allahu nguwo yavo bila shakka allahu nde mwenye wasa na kasi ya urenda haina ya nzao yotushiza uwaruma wahahe nde watowao imana wasa na nafasi ya urende haina ya nzao, yani Allahu hazingiiza haina hindu haina habari haina hindu ikalima e linu kalijadu tarajam liha akalima zima harumayeshikanar ikiswahili e worumia linu wilo wasa haburelewokana Allahu hazingiza haina hindu ikaye e aya Allah subhanahu wa ta'ala wokana Allahu yendo miliki e mashrik ni maghrib haina mahala mjuga uso uso wa Allahu ngo yabo izaho musonara ndo kaende mwinyi wasa ende mwinyi uzingiza haina hindu yabusifasa ukanga mbala hensi pia unumwelewa wanai ye aya yinu haka kama allahu wa kala ilmu ya hahi ndiyo maana ahonsi pia yani haina mahalamju ya zenye ibada zahanyu allahu nguzijuo na ngazijuohu mwaswili yo ndi maana he aya ehatwari fikra hamadezi dokanga ibwao mlango yokandu wadwa abudiyawo ulanga havo yakawe hansi ukaya allahu ngeumahla honsi pia wajwamudiye miri mana allahu ngumrini wajwamudiya lekafi mana allahu ngekafuni wajwamudiye bahari mana allahu ngeyavo allahu katihaina rahanu sha allahu Allahu subhanahu wa ta'ala ndiye huo mwinguni ngiho winguni ngiho winguni nangamina dali lunsanu ka kweli allahu ngeho winguni shakatsiwamala honsi pia idalilo e ya mando musi wakati yakoroza allahu subhanahu wa ta'ala e itawa ikauwangwaho winguni husaharume ardhi yo dalilu yatimiyo kana allahu subhanahu wa ta'ala ngeho winguni imanaka urongoza musa musa akauhishiye sauti ikoro haho winguni allahu atara musa harumawo mlima abokana falamma ataha nudiya min shati ilwadi yamini fi lbuqati lmubaraka min alshajara an ya musa inni ana llah rabu lalamin bahibo yawu waswili haparwa hasauti yaroha harumwa upande wa mumeni wahele bonde harumwa vahanu vabarikishiwa harumwa womri hahwambirahuka ewe musa hakika mi allah ye muula waho ulemengu ibnu kathir hatafsiriye ayahukaya min janibi lwadi mima yali ljibal an yaminihi min nahiyatul lgharb upande wa hotoni ushishi yao no mlima upande mumeni hamwahojwala hutswa yani dutroni waho upande wa este wa vali ani dupande wahene jwala hutswa na zinga zielezi wao he aya yinu wama kunta bijani bilgharbi idh qadaina ila musa lamra wama kunta min alshahidin la muhammad kujakawo upande wahene juwa la hutswa waho mlima urani ka musa e amra amri na we nawe ujakangongoni mwe mashahidi oyi allah subhanahu wa ta'ala niwambie muhammad sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala mukana falamma ataha nudiya ya musa bahibo ya waswidi harumiziwa يا موسى إني أنا ربك فخلونا عليك إنك بالوادي المقدس توا حقيقة مين دي مونا وحاهو أمين جاتو وزكا بزاهو حقيقة غاوي حرمان بوند جتوكو فلاتوا ابن كثيرة تفسيري آيوكا أنا ربك أكيكا مين دي مونا وحاهو عاني الذي يكلمك ويخطبك ابن كثير رحمه الله تفسيري آي أنا ربك أكيكا مين دي مونا وحاهو إما نابو الذي يكلمك ويخطبك مين دي هو اليوم كالعيد ما أحلى نسائمه فالأنس فيه بدا والسعد حلاه فيه الورود بدت والروض يجمعها كمنظر سبكت فيه مزاياه Idalilea vili mahamiili kabla ya he hijra, Mtume sallallahu alayhi wasallam hafanya msafara kwenda yaone Allahu ninzia yavirahoenda yamone ihoyaliyo giyembenufu habaliwa Maka havirha Baitul Maqdis habaliwa haheyaho winguni haheyaho winguni haukaiho ndiho Allahu subhanahu wa ta'ala yaliyo iho ndiho Allah subhanahu wa ta'ala akaya Muhammadu sallallahu alayhi wasallam yakwenda yamone kaya sisi wansini shevande shansi indi yaone Allah subhanahu wa ta'ala أنا الله سبحانه وتعالى كان كانت ماشي بعد الشانس ولا هو وله كي هو أرضي ولا مغربي ولا محاري وهي أرضي شاهز وهو وينغونين يهو يكونا أنا الله أوزن دلومبيلي بسر ولا يومي تماميلي وكا ورنغوزوني الله سبحانه وتعالى نا الله سبحانه وتعالى أكاهو وينغونين هو رنغوزا قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى raru yonesa yonesawo allah subhanahu wa ta'ala kangosho nguni jibril kangubeshu mtume sallallahu alaihi wasallam wahi kao hakauniki wani allah subhanahu wa ta'ala hatodola ho winguni usiha hatodola ho winguni usiha hatodola ho winguni usiha chakaja baba didi direction lewe roshe yaho winguni maudi roshe yaho nsini me e arumi ya roshe yaho barini shaiho ya doro ya utodoka ndo winguni jibril atodoro shaho winguni usiha ibobiho ya nga she hindu hokana allah subhanahu wa ta'ala kayiho hachodoro aya wahyi si harume aruli ya muhammad katado badidi mahala leyorosho mashrik leoyorosheaho winguni maudi yoroshea ntini we aruli weshao yorosheaho barini sheiho usodoka kusodoka ndo winguni akuzi dalilunga ruzimu zinu dalilu za umaizi hawandu na akili ne dalili yokana kweli jibril hadola ho winguni ho jili ya mtume muhammadu sallallahu alaihi wasallam allahu azza wa jalla waende yayamba hambokana huwa bil uf ufqi lana na yenge harma ufuk woni won parisano wahe awlilele dingu waha juu thumma dana fatadalla kisha hatengeleya hasihi fakana kada kausaini au adna hakapanzora mafumu maidi hau karibu faauha ila abdihi ma auha hamnikan wahayi wahemruma wahahe izo yakahumnika ma kadhaba lfuadi ma raa yerohokai jaman rabo izo yaona afatumarunahu wala ma yara anga mjuka hushinda na hizo yaona walakad narahu nazlatan ukhra na hamuono hayakini haruna msiho wasaya inda sidratul muntaha karibu ne sidratul muntaha miriam kunazi va mwiso indaha jannatul mawa karibu nabo de bustani ya mrejei idh yakhsha sidrata ma yakhsha boye miri yani kunazi yafiniha ne yako ifiniha ma zagha albasar wama tagha, wauoni koja wala kojaishiya mpaka. Laqad raa min ayati rabbihi lkubra, hakika hawono bangu ya hizi aya dalilunku mola wahahe hahe angarrambuwawe aya yinu e aya yinu itori jibwe masala pia rakanayo ironesa kana kweli muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakaho ngunda na jibril kwajesantinime arudi wala kwajino mashrik kule maghrib wala kadekabu hariwahe arudi wakutani mungu subhanahu wa taala shawaka هوينغوني معناتها نرمي آية حرام بيا تلوكنا محمد صلى الله عليه وسلم حاول جبريل عند سدرة المنتهى حرمني كنازي غميسو يهودو وينغوني مولماء قاتنا كاختلافي حرون ستنا حاول جبريل حرم أنجلو كتيا كوسيسو وحي غير نداور لسي آية غنداور ما إمليز وحي ترجمة القرآن صحيح كاوتي فانيا غنداور إننا يليز وف سنزي أوف كرمية ترجمة صحيح يا القرآن كامل ترجمه كان الله سبحانه وتعالى مكانا وهو بالأفق الأعلى ينبغي E ulu hamwe ufuk jibril imana ufuk hindi ufuk hunu vahanu upezwa macho wa mwanadamu ukurudia e ufuka hinu mruvaonando ikale e juu wangalihe yao imana vuvenu hando jibril nga harumwe ufuk wakati muhammad muhammadi saa salam akamona harumwe ufuka yo ufukindava jibril ufuk akarume ufuka uufukidau duvahanu upezwa macho wa mwanadamu ukurudia harumwe winguni ematso ya muhammad sallallahu muhammadi saa salam kajejo shineoni juma yavo hata hune anyavudo vanu vamwiso muhammadi saa salam yakawushindaye mmona kana ikrima tafsire mana ufuq amu kana dihwe asubuhi ikorosheya yani ndowe wahum sana mujahida ahatafsire ufuq ambo kana yavondo mahala lejua liko hufuha katada handa ukana ufuq ihondiho usiku ukorosheya ekifaransa na kingereza e ufuq yohamwa de horizon me horizon ze tafsiri zahe maulama uyunzonti pia hondo winguni ikhwatulankida walmanhaj ngasi sedar sayinu ya yinu wonese ukana allahu wa jalla ngeho winguni haukanogatsa ho rijuwe iho Allahu anza wa jalla ya yanshiyo wala dalili marari kao ze dalilu zinu yankiliya manadamu ngeijo talabahi vatina utaha dalilu za Qur'an hau sunna habu ya kota hende yaone mbuflani fulani haroha hende mana fulani weku ndiho yaliyo so kana Musa harongozani Allah subhanahu wa ta'ala me sauti koroha ho winguni yu dalilu ya mado jie dalilu ya bili vili so kana Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yakutsa hende na Allahu azza wa jalla habiru ruhe howinguni habaka allah subhanahu wa ta'ala nge howinguni rdiro lezel aleluya raru yo kana jibrilu alayhi salam e kangu be ho wahyi yola howinguni ho siha yo dalilu ya raru ikawo zeno wozon sipiya ketuta dalilu ya qur'an hunishe yonde yankili wiyo ngarele wawo kana wanadamu wanu ngalo kana muhammad horo haya howinguni musa hoishile soti ala howinguni jibril horo ha howinguni siha yaborelo kana allah azza wa jalla nge howinguni shaw qawtsahari towaza shubha wanadamu wadamu kana ye dalilu kana allah subhanahu wa ta'ala nge howinguni mbinguni kuelezamu kana musa heshe sauti sha allah subhanahu wa ta'ala kana magami ho winguni sha habaye sauti iroshe ya hotoni muhammad sallallahu alaihi wasallam hao hao ndo winguni hizo kweli sha kedemo kana hao ndo na allah ho winguni allah subhanahu wa ta'ala kajazeleza direct kana tikao winguni muhammad ajani wono haya jibril ala winguni siha sha allah subhanahu wa ta'ala kana kana tikao winguni sin ka jibril wahi hasi avonga taho dalilu ijoho nacho kana allah habange ho winguni nge ho jumas ye dalilu kana allah subhanahu wa ta'ala kweli ngo jumasi hine karama do winguni do jumasi الله عز وجل كتو انسي ماسي الله عز وجل كتو دفو ماسي الله عز وجل كتو حر ماسي شاء الله عز وجل نهجو ماسي ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما na hiye dalili ya naimu na ndo natahima kalime kao allahu aza wae wae waye hailezokanange hujumasi badala unaze dalili tutahazinje kati na ankili ngarjohuona ye dalilu yane ikao allahu wa wajala mbukana wa huwa alkahiru fauka ibadihi naye yende mtawalifu mbarizi wa daraja juu alkahar huma wahahe fauka ibadihi huma wahahe fauka ibadihi فوق عباده هو الموحد جمع ورموحه الله عز وجل حكم في المبان حمو كان ينجي جمع ورموحه فوق أن ينجي جمع ورموحه ينجي وجو كتي تحت عباده فوق عباده ينجي جمع ورموحه حرم أين يمجين الله سبحانه وتعالى حرم يأي كول يفوق يوجفموا إبوزيسيون ليو حمو كان يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون yafaluna ma yumarun ngwariyawe mola wahao hojumwao na ngwafanyao izo waamrishiwao mola wahao hojumwao allahu aza wajalla mola wahao ngehojumwao nusura 16 kifila mirongo mitanu yakhafuna rabbahum min fawqihim jumwao ngwariyao emola wahao hojumwao wanungwatamkana efauka eh, ivumburawo yabwe iyo ni daraja yahahe kukanga jumwao rumwe wahahe chatukanga iyo ndihaye nshiyo yawabaha ngara daura ya husu ya na yanaiho allahu aza wa jalla yaliyo ikizo allahu ndi uzambo dahu yaengedahu wa some umerna biliki fulatanu allahu aza wa jalla hamba hambaukana yudabbiru alamra min samai ila alardi thumma yaruju ilaihi fi yaumi kana mikdaruhu alfa sanat mima taudun niwendeso ze habari rangundo winguni kusihaharmwe arwi kishangazi mhele mbele yao hamuda wa usiku ikao wosawa na mahashihwi yahiyo waza yudabiru lamra min assamai ila lardi nyedeso zihabari na ngumbe womwinguni kusihahamwe ardhi aya yinu ngariwonaokana yinu ayekao hena mwanadamu ujorambuokana humahala allahu anza wa jalla aliyo niho yarongole yao yaonesao kana iho tafauti niho ziumbe za isaha ziliyo ndiye kwamba referansi haruna fizi e referansi yaliyo yo tofauti haelezano yudabiru lamra min assamai mwendeso ze amri allahu aza wajalla mwendeso ya enzi rangunda huvi min assamai rangundo winguni allahu aza wajalla handokana yudabiru lamra min assamai allahu aza wajalla utoze amri mwendeso ze habari rangundo winguni apo zinongo zitazikansi enge ayeto ziyabanu ìlú dalilu ni tukufu ya timu yanaona Allahu azza wa jalla waye yokanangu yenshi kwa winguni zabarindini abukana yudabbiru utoo wendeso amra yaenzi زي خبر من السماء رغم وينغون شاء الله سبحانه وتعالى هل زانو هم توز بلبل زهون هذا مكون شبحة رمز نفسي هم كان إلى الأرض وسيار أرض غزيرو هاو من السماء إلى الأرض غزيرو هاو وينغوني وسيار ماي أرض يعني الله عز وجل يهو وينغوني وتوز أردرو يزي سيسار ماي أرض شاء الريفرنسي كده تشبه نباهي إجت الريفرنس دي تام يو ديفيرا yu Allahu azza wa jalla yaenshiyo kaundo winguni habaukana thumma yaruju ilaihi fi yaumin, kisha zilahabariziro hau harumi arundwi ngazirimiyo ziheye kula Allahu azza wa jalla yaenshiyo shawo muda hambaukana nini fi yaumin, usiku mzima, haina usiku eusikunda uu haelezano shao siku wangu nikao ndiho niye nshiyo allahungu elezo usiku ikatala e usiku wa usiku wa winguni wo sawa na hindini kana miqdaruhu alfa sanatu mimma taudun wa e usiku wa winguni wo sawa na mahashihwi ya hiyo mkouwaza yawani usiku waiho allahu azza wajalla yanshiyo wosta wana mahashi hwi ne zensi huzahe arlu awabaha referensi banu ideterminewa he lieu lideterminewa he temps iliyo ne se tsena yahe referansi ya mano ikaombe winguni ne referansi ya bili ngabwe referensi ngabwe eta ngabwe trajectoire yavo e ayayinu nungwele wandokana allahu wanza wa jalla kaje hansizo waunde wahahedutu yokana ngwishuho winguni hainyamlika wakatanza kubali yawo mduonge haruma حال زيرو من تقول حراز آزاء الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض thumma yaruju ilayhi fi yaumi kana mikdaruhu alfa sanatin mimma taudun huendeso ze habari rangudogunguni kusiha hamwe ardhi kishanga zimhele yawo hamuda wa usiku ikao wosa wanamahashihwi yahiyo nkouhuwaza kabati mfuma torahanuwe twanza yawone kabati mfuma shishiyo rahanuwa twanza yeshiye kabati mfuroho rahanamuwo twanza yelewe aya wanadamu hanso kana Allah subhanahu wa taala ngenda enasi harmo ardhi ngenda ene zemfi harumwe bahari ngenda ene zinyama humsiruni ngenda ena hena mbahindu wanai Allah allahu wa jalla bila shakka hazingiiza zenongozo mtipia bihikmatihi wa ilmihi wa sifatihi hazingiza kawati hazingiiza kawatimba ulongozi eshapeo kawatimba ulongozi yatohiwona kawatimba ulongozi idisava tine amri yaye zenongozo mtipia kontorle wao ni Allah allahu aza wajalla ta bihikma hikmatihi he hikma ya hahe wa inzatihi nizi njia za mdendo wa hahe nizi sifa za hahe sha allahu wanza wa jalla nge nge huwi mbuni huwi mbuni harma aya nyingwaji ilo harmo sura ya mengo mitanna nsanu kifula kume allahu wanza wa jalla harbi harinika ya satena ya urijuza yaurijuza mahalaya yaliyo hawonesa ya liyo ni huwezi umbe zahe ziliyo hamendini ilaihi ya yasadu lkalimatu tayiba walamalu salihu yarfauhu, ni makalima mema ngahe yao yaswadu ngahe yao nizi amali njema ngazi ya hezao yaswadu ngahe yao yaswadu ngahe yao ya banu hindi yehu ngerejeyo wendini ngerejeyo kalima ya yehu ye yeya yani de makalima yani zi amali njema dezikuheza makalima mema uha allahu ikamru hafanya amali njema ikubaliwa ni allahu yuhu heze makalima yamruho mbuni nde melezo rayanika harumwe tarjumatu sahihi lquran bilughatu lkamariya ikawo tifanya itarajamu ni nirumiyawo vanu de tarajamu yahangu yahe iqur'ani ne tarajamu melezonda yanu yehungerejeyiyo alkalima yani ya de makalima yani ze amali njema de ziko uheze makalima mema uha allah habo yaka allah subhanahu wa ta'ala mukana ilaihi yasadu lkalimatu tayiba e makalima mema ngaheyawo hahe ilaihi ngahi dohahe yaswadu ngahe yao katusiha ngahe yao nezi amali njema ngazihindini yarfauhu imakalima yehuyinkaturoreje allahu ngarejeyoarmo bil bilkalima yani ikamru hafanya amali njema ikubaliwa ni allahu ya amalila zaima kalima yamruho winguni yinde mirongozi ya allahu niyo nyimbe nufu yeye waye liyatorambiyahukangeho winguni yeleza dalilundaru zahusiana yankili mndu yalavinyele wenyewe, watujoshina wanjarmeku ani watafiti watahazi dalili zinu wazitoa wazelewa ijabireleza wandikani wata hao Allah subhanahu wa ta'ala wayeelezo kanange howinguni ireleza dalili hizo hautimizi da harumwe sunna endereleze ekam mtume saa sallamu ominshwahe yonsi pia harumika indikatif yo kana Allah subhanahu wa ta'ala nge howinguni تقدم أخيا لسود الجبال لرمل الفيافي للقيا الرجال تقدم إلى الموت أنت الأبي وأنت الكمي وليس القتال فأنت المؤمل لتحيا الحياة كمثل الهواء لذي الكائنات كفيض الغمام لسقيا النبات تقدم وحطم حصون الطغاة dalili yata nini ndotowa dalilu haruma ye sunna ngarjo huvumbuwa hadithi ya ibnu lhakam yakana mjahazi mwana mshaikao hakodomu hauliliye magonzi ya hahe usiku ibnu lhakam haparisa haparisahukanga vogonzi dzima laaliwa ni dheibu ibnu lhakam usiu hareme mjahazi wolapi harwawo uso shahandi saujisa vyafanza mongozila hadisojitsa an muawiya bnu lhakami sulami qala qult ya rasulallah jariyatu li sokakatuha يسكتها سكة فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أنتقوها قال أتني بها قال فجئتم بها قال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قالت أعتقها فإنها مؤمنة ولولا معاوية بن الحكم السلمي فلو كان سامبا يا رسول الله أمنا مجهزين أمدنا به هزها هبر زهوزين شمتون صلى الله عليه وسلم wasallam kisha yani buyawona mtume yaani sa sallam yahuzumiha samba yensimre mrehuri rawe ibnu lakem sulami nguziso mtume sa sallam wani mtume sa sallam abokana yenda wamdengeyaje wunjahazi yahaja mtume sa sallam hamusaukana ye allah hungenda hu wumuziso ye allah hungenda hu imjahazi e wola hajibu mtume sa sallam abokana ngeho winguni mtume sa sallam abamuzisa ye mindo imjahazi wola hamjibukana wende ndume ya allah wakati ile mtume sa sallam hamja ibnu lhakam ukaya mrehuri dawo mumin fisama ngeho winguni mtume saa salam haparim jahazi namone hadithi namna haja mtume saa salam kwenda haparim jahazi ajaone kumdia amini allah subhanahu wa taala hele jawabu lahahe ngujueleokana wemdi kangu amini allah subhanahu wa taala na ngujuo allahu ne mtume wa hahe hakamusa masala ya umuzi sikangujuo allahu na ujuo mtume wa hahe hamuisa handaniho allahu yaliyo isharamushe wadhi hauzukana aina allah aina allahu ye allahngendahu kadamay allahundovi hambaye allahungendahu abundi lile jawabu lahe mjahazi woyi ikangu tumjibundo manahere jawabu lilijikahu mikere pose emjahazi hadibukende hambukana fi samai ngeho mwinguni jawabu ngilokileo enge mtume saa sallam emjahazi woyi hajibu nayi hajoka hambukana tile namna hiyo na mje muoneka hajibundo hadamusa suala la saa kajakomantela jawabu hambukana man ana emimi mi muhammad emjahazi hamjibukana hamendi anta rasulullah wende endume ya allah allahu wo yajibu masala yanu yele kadamni kahindini wo yajiburo enge hajibunadimika kado pambo kana antikuha fa innaha mu'minatun ndehuli mlibere yake libra tiki mjahazi tena tiki esklavu haukana uwo yendu ya amini allah uwo muislamu yaavu mtume saa sallam esuna ane ya sunna zilizo mtume salami hababahi hawizo yafanya bahi nana nizo yaona masahabahe wefanya ya suhabati jawo yani ndizo azikubalo kana ngazifanyishi hawondo zo zinji zahesune nekao ifanywa ni wanwana jini hawilimu ikao itora ni wanwana jini mtume salami haivalide hamadesuna yahoudu yinu hadani mlikao yakahifanya wandu wakoja wajuzo kana kalainua ndodo ifanya bilal hino kati yatawaza kodoso ali mtume salami ya hamunatabiri yamkanayengo dofashe bol bilali wakanitana wandu ngofanya rasulallahu ikati nizo ikawo wamuwazi jiwawo ikati nizo kanayima kati na tawaza ngara kambili rasulsalam havalideirendi hasuna sainu immumawoyi haelezo kana allah subhana wataala ngo winguni wa mtume saa salam hakubaluka kweli allah subhana wataala ngo winguni vatinizo endume ya allah subhana wataala kelete ponokubali yemndu yamuumba yamruma jesemuso wanadamu yakazwandaabwe yadazebahi inu hadithi kao iyo harume abu daudu niyo hadithi sahi sahih relewauka mtume hakikishauka allah ngeho winguni engemwanamshewoyi hajibu nayi mtume saa salamu hajimrekebesha waluni akida ya ndaabo yoka allah mahala honsi pia wo handi sahuti ya shubha yo kaikekangeho inguni yange huleni waruma wahahe subhanallah subhanallah mbulona vanambi hamanda yinu yawakatujua ukana waalamu anna allaha yahullu baina almari wa qalbi na mjue uka allahu yunjia baina ya he mwanadamu nomuwahahe ani allah subhana wataala bengwe ramangeho winguni vatukangeho nenezimbe zahahe manaharumwe ainula mwesi wa yanane kifuleshi yananne allahu subhana wataala mukana na mjue urambio yatenangwa mbiyo anadamu wafukanaka allah subhanahu wa ta'ala ngeho winguni yangwe wa hahe wajukana anna allah ukana allah azza wa jalla yahulu baina almar'i wa kalbihi yunjia baina hero anadamu nomuwahahe ani baina umu umuwo wondisawe eziungo neziungo wizo allah subhanahu wa ta'ala yokaa baina hazo yabuwiyo yenge karibu ne roho rahane mwanadamu ikawe roho yangi uzungoni namwone iroho yaho zungoni Allahu subhanahu wa ta'ala ni karibu neroho iyo rahane zungoza haho ikawe roho ngiyuhozingoniho sibahi wandu wao kwatsujuwaho khalaqna walakad insana linsana na'lam ma tuwaswis bihi nafsuhu wanahnu aqrabu ilaihi min habli umbu narisariwumbu mwanadamu juao iwaswasi nafsi ya imti yao nasingasikaribu naye mzi wa hablu allahu akbar allahu akbar wandonu kwatujokana wanomba allahu subhana wataala ngehulenezumeza hahe kana allahu azza aza wajalla haumulana adamu nangujuwaizwe nafsi ye wasiwasi iti yao ni nafsi ilohana mwezungoza haho allahu subhana wataala ngolezokana ngujuwaizwe ikawe nafsi ngerengo zawe ziungo yabunge karibu ne nafsi raha nawe ngujuwo imakalimahe nafsi nge karibu nayo raha ne ziungo za haho allahu azza aza wajalla hajahu musunahe wa wanahnu akrab na sisi karibu ilaihi, hufungaye, si karibu ni mruma, si karibu na mwanadamu. Min habli lwarid, raha no mzi wa habl, yo mzi wa habl shini hindi ngarjua henda harumwaye imeelezo yahe tarjumatu sahihi lquran bilughatu lkamaria, ikawo tifanya ikawo inde tarjuma nirumiya warwa qurani yinu rendera awone namna naeleza habl habl wa kukana warid yani habl warid habl yani do mzi ubali yawoye damu ilona ushashi wa fiya yani oksijeni yenu hahanguha haruma uwengwe wenda haruma mbumbu habili nindini mbe mzikawo ubalia ye damu ilona ushashi wa oksijeni ikawe damu inini ngangu hawo haruma uwengwe wenda haruma mbumbu yo muhimu makali hamanda yanu rirumiye yayo allahu yarumiya habo risonayo haruma ye luha ya nilikalima linu wilo hata eshiarabu okwarumiya likalima linu shaworumiya waridu wadaji ikifaransa ni Kingereza vem jubilere ichiswahili wotswahamba mshipa wa ntsingo yaworelewokana allahu subhanahu wa taala harelezando na inu allah subhanahu wa taala helezokanange karibu rahanu wa habl rahanu mzikango balawe damu hondarume mbumbu inu sura ya mengo mitanu kifila kumi na sita harumaze aya zimbakahuja bantu kana allah subhanahu wa taala ngekaribune mwanadamu riko jimwelezokana allahu nge fulani nge harume damu ngejawo yavo wambo allahu maana umahalaho pia watiyo zingalazi aya zinu wamba inu allahu ngeharumaye damu nge nafusi nge haruma jawu nge haruma jawu haukaya ifasiri yahize aya zinu de aya yinu awala yalamu anna allaha yalamu ma yusiruna wama yulinun ako uka allahu ngujuwo izo wasiriyo nizo wavenu wao yani allahu neujuwo worezokana allahu nge naye katina mindu imbiri yawo shatuka allah subhanahu subhanahu wa ta'ala henda hauhendaya baki makazi yae yahe harumamzi wa damu audhu billahi min dhalik yani de ilmu ya hahe yalam ya ilmu ya hahe ndegiyo malahonsi pia wal manhaj ze dalilu zoneseho allah subhanahu wa ta'ala zihisiza vanu vaha idarsa yoneseho allah subhanahu wa ta'ala yisaihisa vanu lewe ya yatsahoyelewe yatsahoyelewe hadalilu mujora mbwano kana allahu subhanahu wa ta'ala harambia iho yaliyo nangeho winguni yavo n'omuhimu emruma yajue allahu subhanahu wa taala na zindi zenongori zifanyawo nga zindo mwandu wahu mlangowunu kanaye allahu ndovi nga zisifa zahe za isimu zahe nowandu wachomu amini releza nolondora nzindo mwandu ili mndu yajue mndu mawahaherija lewori komonesaniho allah subhanahu wa taala yenshiyo ili mndu yambudiye mndu yamji wawo nakati nongonziro hamari kamndu wambudiyo hindu yatochijua yo nongonziro kunoju shanza kunoju unika zahayo nga zenongozi na hasabu yokana karnojuwarikena mumini wa simpaka nga duwa ikawo hari mungu yabo insha allahu ngarahatimishao omulyango wa waheshiyo chahe tarehi yahe dunia ha ili ilivyo johenda harimo omulyango wa raru na omuhatimisho omulyango wa vili wunu andora awone uwoni wa tafauti uhusiana na allahu kanarikotarijo allahu ndovi awabanga ndora awone ondikangwa ono allahu hawoni mrajine ilirahatimishizana wazinu risariwone ekweli wa allahu enamna ya dhumbu ya manze zisifa za kweli na isimu za hahe yawabaha insha allahu waulu endera woni wabikao waona tofauti allah subhanahu wa ta'ala na yungu juka joka mukhtasar au kana wanaandikao wengi wahanga tukuja jerwa oneho rijal lama nadartu ila rijali wajatuhum في سجن بادوش اللعين مكبل حكم بحكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور الرشد هم كتبوا سليم والكفر يعبث في أراضي المسلمين داسوا على الأعراض والقول المبين يا قوم هل غابت عن الأنظار ما في سجن كوبا من مآسي المسلمين uoni tofauti uhusiano na Allah. Rimone sanu kali kalima la Mwenyezi Mungu wandu wenji walielewa tofauti sandisa humone sani wa uoni wa Mungu wangude tarehi ya Adamu nuhu uja mafilozofu wa Grek uja umuda wa hedawlatul Rum uja tarehi ya Ulaya uja umuda wa hedawlatul Islamia hata uje makati ya leo ehondu watohu amini hata uungu amaza wakati zinu pia ne mabakia yanu yonsi pia rele wandongozinji za husuwo uoni wa mwanadamu kuhusiana na Mungu Jibaki haina mzima ndasi yachaguwe uoni wa Mungu yanzawo ujohumfai haina mndu na haina manadamu akana makati yohanza afikiri ye allahu ndovi ye allahu yeje ani masuala kao wandu wenji wakati wahanza wajiuzise masuala hamada yanu hatwari haku nangavo wandu wakujinika dalilu na mweleo nayi harumowo ujinga wa mwoni mazi hadisi wandu wakauzelewa nayi ni hadithi lkudsi yanesokana minduwoi ikao ye mruma wahangu hafikiri ngami ni hadithi buhari okaya atawajida iyo maisilamu ngavonyiwoni zinji zahusu mungu niwonduwaongo wenji aumabakia menji ikao haina mrungono tofauti allahu aza wajalla ngavomsifua hasifa za kimwanadamu na waharao zisifa hahi hauria wasijonjiyokana wamsifu ama mwanadamu waonratikumzima hati yonetokana yo esprit bahi cha yoti formo wala tijau wala tijau haina mndu hajinika nafasi ya unjie ihu yatuladhimu ya njie na mungoni mwandu wao ngarjondara waone mabakia yayo ngawe maismailia ngawe masalafia ngawe masufi ngawe majau ngawe majau ngawe mamuturidi wao pia ngarjo waona hamuhtasar biidhnillahi na ngarandi sawa ima ismailia أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد na ismailia linu funvu la kishia linu bakiya la kishiya yani mashiya nuwoni wahema ismailia uhusiana allahu ndo hukaya ndongo ya allahu julihani hao wanoharaya hukana kabatsimba urongozi mwanadamu yajoshinajue kana allahu yejawo kejajo kilimlya pembeye ya mwanadamu yijuwe nongo za allahu zanongo zahe zonsi pi yangizo khaibuni mwanadamu katujwa nongo ya allahu zinongo vumbulwa harumwe qur'ani zahusu allahu zila nyakati za hahe hulaze ismu za hahe no mahala wakati zisifa zonsi pia zike za allahu haukaya allahu ye mtukufu rahanokana no guhamada zinu ndedamne wa ismaili yawe hansiyo wahara sifa za allahu zonsi pia na inu ha tartibu yokana kwatu aminukana allahu hajokana sifa hamada zinu wonesokana iyo tartibu yotuku za allahu aza wajalla anguwo woni wahaoha allahu ufungwao allahu yekasifiha undi hata wahara ya tartibu yaho mungo yahe ya yavumbulwa harumai qur'ani haukao hao kededoki allahu msiye umba mbingu na kalamu na arudi sibahi mungi muda mwinji haukanongozorenga muda mndu yafanya nongo izo sifa za kibinadamu na allahu kajahena na sifa joju wa yayambe ekamndu haone hamawana mruona watu watukuzo allahu she aswili wanuende kinyume ne qur'an waharaya allahu yantukene qur'ani ya allahu yo ya ndabo waya tukana mtu sasa na mundu wa ndabo kaukana wa haraza nungu za jahar mwe shio ni za jahar mwe sunna idha ma kala ni rabbi ama istahyayta ta'sini وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين na mutazila inufungujinda jine na mutazila wowoni wa hao uhusiana allahu do hukawa haraya huka allahu kajahiana zingo ikaramba zingo kartuhantukana zingo sana mwanadamu chani ika allahu subhanahu wa ta'ala hamba mhono mndu mato ika allah subhanahu wa ta'ala mangena mdunge na mato ngena mhono hufungwao allahu kajahiana ne zindu zinu allahu aho ukajahena nahindo ishumbe shahishahena nisho keja vyokiri eziumbe na mhono allahu na mhono eziumbe na mindu allahu na mindu mnde namna uwaili wao allah keja vyokira na hindu eshumbe shahahe shilo nisho woheloka ezingo allahu yazivumbua ukangenizo zidakatinizo shahakotsa hawo wanadamu wamonewe hawo yaka wanadamu kwa jojo mwenewe hendi ya hahe wanziko wajaparo wawona haukwa ya inamna ya hahe inamutazila kwa jahara upande wa hezingo bahi na uka allahu kajahyana na nkili uka na nkili yo swifa ya mwanadamu haina swifa allahu iharaya waiharaya uka allahu shaha katinyo na mnaila ibirdi joyelewaza nchida za mnendo zahahe na wene wa ukana enge allahu hende ukaneze wa uka allahu subhanahu ta'ala ngenizo yavo vadyokawanguwenji wende namna wehansi yankida hao وانو ساوانما اسماعيلية وفنو خلو حرمتو يا الله سبحانه وتعالى وان درجته كذب شاء الله وكحمل رابو وحرر فزاء الله سبحانه وتعالى يكاو يي وين يا زام وانسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني nawekunditsa shina nande mamuturidi ni maashari ema ashari ne mamuturidi wanungwa akubaliyo zesitwa za allahu shangwaonesau ka kweli allahu nge na mihono sha yokayifanihana na mihono ya mwanadamu wanuwesa wehansi uka yokayifanihana wanuwesa wedetermine wehansi uka yokayifanihana hamangwaona dalilu haungwa ajuwao yehedi ikufanihana wanu wovidiweneza ukaya ze dalilu zaho mnyenshi wa allahu ngepasowaluwazijuwe kumpokea akili shaikazi zitezahize sifa za allahu izo wahaba ya akili ya mwanadamu ketinaye daraja yohelewa ze sifa zinu wanu wohunjia harumomwene wahe akili hatawoneza kukawa usiku mwanadamu yajokahuwona allahu yansihu ya kiyama wowoni hao yani wowoni wa mwanadamu ngojuka tofauti wa hao hunu duniani mde maana wajohushina waone allahu wamwenewe heli نيحاه وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني ni masufi emasufi wowoni wa kisufii uhusu allahu wanuwahana nuwikawo wotenda kinyanizo wa aminiyo wo aminukana eziumbe zienshiye zonsi pia nga zitingoure ze sifa za allahu na ze ismu za hahe shauridiyo lizetena ukaya ze sifa zinu zoti za allahu swafi nga bwasaye kawo bangu ya haujidai masufi oyedadajionesokana allahu ico cihinu yoneyankiri kanojarambe allahu hasihi mana jaradokira allahu yasihe kanojarambe kana allahu harongowa mana allahu kanajoja yarongowe kanojarambe kana allahu hawumbu mana allahu kanajoja yaumbe mana shincihinu ya fanongowo yinde ankili yani denatwiri kanonjanongowo ani heranogofanishi hawo wo allahu shakanojarambe kana allahu fanjawu harongowa jawumutu kawadhibu jawu hawuto zingara jawu maana yotire sifa za allahu ani wanuwaireza hama allahu yo esprit bahi ani kapasite zifite spirituel ifanywa n'ongoro hamande upepo vufanywe zile ngori na zile ngori fanywa shaka tubona zi aksi za upepo bahi inu daundu ya masufi wa wa Allahu ya namna hii سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني salafiya ema salafi katamani ma salafi banu wanunde masahaba na ununde mwende wa mwema wahe ankida ya kiislamu mtuvu mwa masalafi wa mjida ivanu siwanu wajipara wa masalafi walu harumeza mazaleo zinu ikatama masalafi ani de masalafi swali liwajuwawa harumu umma wanu lile generation daru inde masalafi na mvumbu wa vanu ema salafi wolewa ukana wawonu wa hao wahara aya hutafsiri za sifa za allahu shawo huzirenga heheli allahu yazamba wokwalo kansi wofana matalazuzu nalezokanawonkolowojawu awokufana mwanadamu hofana mwanadamu eka allahu subhanahu wataala mholo mhono ka allahu subhanahu wataala ngena mhono yewoje aokwa njia iho wokwamlotisano mwanadamu hawosano mwanadamu yo allahu alamu manakarjambila wowoje eka allahu hamangena matso yavongena matso shawaene okana mkanojwa ujuzisa hukayema to yahaheyoje wanubu allahu yandoka ngejumwe arshi wehansi huka iyo kweli ngejumwe arshi sha wouziye abantu wo kwatsaha wajuwe huka yenge haruma yarshije yeha kansi yeha himi yeha lembeleya izo tsinongo zahawo allahu subhanahu wa ta'ala hanange haruma yarshi warenge henemuka allahu nge haruma yarshi ikhwatul aqida wal manhaj unudo mwiso waho mlango wa vili waheshiyo shahatu tarehi yahekauni ha mukhtasar shini uishiye kao ngisho na milango kume risaritimizo mlango wa leo ikao ubali ya ismi ya e allahundovi abah biidhnillahi taala ngarjohendahamu mlango wa raru ikao mlango unu wananongozifanihanao na mlango wa mando na mlango unu ubandiya ya e ismiyo kana dalilu yahu mnyenshi wa allahu ambo mlango uja unu ngarjokodaraone dalilu zahu mnyenshi wa allahu zitowe حاونرو باذن الله تعالى الكريم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لولاية جزر تقدم